kiel protekti sin kontraŭ digita demenco? Pli kaj pli ofte estas parolate pri tio, troa uzado de modernaj teknologioj supozeble povas havi negativan influon ne nur al mia korpo, sed ankaŭ al la psiko. La termino digita demenco – unua foie aperis en 2007 en la fac laboraggio de sud coreai sciencistoi, quiui ligis per don de capablo memori diversain passvortoin cae telefon numeroin con intensa usado de intelligentai post telefonoi cae computiloi. La problemaron seque popularigis inter alie la libro Digita Demenso de la elstara germana neurologo Manfred Spitze, kiu aperis german lingve en 2012 kai seque estis tradukita kai igis furora ancau en aliai landoi. Lau resultoi esploroi Li montras, ke digitaj teknologioj la lernadon ne nur helpas, sed samtempe ankaŭ eĉ damaĝas. Inteligentaj poŝtelefonoj unuaflanke faciligas nian psikan aktivecon. Tamen per tio samtempe senigas nin de bezono trejni sufiĉe nian cerbon. se ni kie comforte trovi la concernam informon, nenio igas nin memorigin. Se ni cesas evoluigi psican la memoro comenzas malfortigi. Neurai interligoi formortas, la novai ne transvivas, char ili ne estas bezonatai la digita erao malbonigas exemple nian capablon de continua legado. Vecas angoron cae malviglecon, subtenas nedormemon, depresioin, dicigion au inclinoin al agresemo. Crome, se ni faras samtempe, exemple red messagias, red babilas, kai auscultas musicon, ne senigas nin je capablo concentrici nur pre unu afero. Ne igas dependai je novai technologioi, kai ne superflua timas, ke ne ion gravan au interesan maltrafos. Ču existas eblecoi, kiel protektisin, contra udicita demenso? Certe jes. Jen almenau kelkai consiloi, kion vi, se vi volos, povas por vi mem fari. Unue. Klopodu uzi modernain technologioin nur en vere urgiai casoi, kai evitu temporabain aferoin. Exemple, sen celan surfadon en interreto, kai sen enhavan diskutadon en sociae retoi. Anstata tio regalu per iu alia agrablajo, ne bezonanta technicajon. Exemple, restado en naturo, recta contacto cun ge amicoi, creai man laboroi, cantado, au ludado con infanoi au bestoi. Due Dziul tagoin de di cita abstinenco, exemple di mancioin. Se vi vere devas sidi ce computile, faru si dante almenau malolongain strec exercoin, kai faru pli oftain malgrandain pauzoin. 3 en via dormo chambro creu tiel nomatan sen ekranon spacon kai ne lasu en gi elektronika join. Kvare Legu paperain libroin Cer lo esploroi ili havas pozitivan efikon al memoro kai pliai psikai kapabloi. Provo skrýby pli ofte paperan bondeziran belt karton, auleteron, al viaj proksimuloj. Vi vidos, kiom vi ĝojigos ilin, ĉar temas nuntempe pri rarážo. Kvine. Trejnu vian cerbon, exemple per lernado de fremda lingvo au ludado je nova instrumento. eĉ se vi eble ne specialan talenton, vi povas elprovi ekzemple simplan kaj ne tro kostan ukulelon. Provu lerni parkere spritaĵojn aŭ vortojn de viaj ŝatataj kantoj. Ne kalkulu pri disponebla kantaro. Kaj sese, ne forgesu regule trinki aquon, kai movici. Exerzado altigas sangofluon kai rapidigas transporton de necessai nutras elementoi al nia cerbo. La stato de nia mensa sano grand parte dependas de nia conduto sur base de niai decidoi kai prioritatoi tial pro allogajoi de la virtuala mondo, ni ne forgesu ancau pribelajoi de la reala.